Kimin soragam bolsa beribermeli bar. Küfür edýän adamyň delil ýeten bar delil ýetmez bar şu delil ýetirýän adam näme wagt dogulgany. Ana gowy açykladyň. Näme delil ýeten kapyr bar delil ýetmedik kapyr bar. Kim ýetirmeli? Islendik bir adam ýetirende bolýamy bolanok. Düşünýän dilinde ýetmelimi düşünmeýän dilinde ýetmeli. Ihtilaf etdiler. Näme diýdi murjieler hökmany suratda hüjjet ýetirýän adam. Alym bolmaly. Düşündiňmi? We müşrikleň bar şübhelerine jogap beribiljek derejede bolmaly diýdiler. Düşündiňmi? Bar müşrikleň şübhelerine jogap beribilmeli we dolam delilini aýdyp näme düşündiribilmeli diýdiler. Bizem şeý diýýäs. Ýöne nähili küfürde? Ýaňky mesele bar-a, tawhid-şirk meselesi. Onda näme, kim delil erdi bilýän bolsa, şondan hüjjet ýetýär. Düşündiňmi? Emma ondan aşaky mesele diýdi-gä, onda alym gerek. Allah görlenok diýdi, Detjaly inkär etdi, gabyr azabyny inkär etdi. Düşündiňmi? Bu meseleleri hökman alym eritmeli. Hüjjetlerini hem aýry bilmeli. Öň ýeten hüjjet indirdim diýip bilenok. Emma, ýagny şirk meselesinde, töwhid meselesinde kim, hä? Allahyň aýatlaryny, hadyslaryny, ulamaň sözüni, hä? Şoň düşünjek dilinde erti belli dämi? Oň düşünjek derejesinde däl. Oň kanagat aljak derejesinde dä, ýok. Düşüneýin diýse şoň düşünjek dilinde ýani ene dilinde aýdyp düşündirip bilse kim talyp bolsun, alym bolsun, uly bolsun, kiçi bolsun işimiz ýok. Şoň düşüneýin diýse, hä, düşünibiljek dilinde aýat hadysyň şoň dilinde terjimesini aýdyp berbilse, Alymlaryň sözüni aýdyp beribilse, towhidiň hakdygyny, wäjipdigini, şunda gelmedigiň, şuny etmedigiň musulman dälini, şirkiň dinden çykarjakdygyny, şuny eden musulman diýse-de kapyr boljakdygyny düşünjek dilinde düşündiribiljek adam kim bolsun, talyp bolsun, alym bolsun, näme, şoň indiren hüjjeti hüjjet. Emma ondan beýleki meselelerde öňi ýeten näme, ýetirip bilenok. Ol-a birinji mesele. Ikinji meselede, indi birine hüjjet ýetirdik. Käfir diýip gygyryp ýörmelimi? Ýok. Düşündiňmi? Kapyr diýip gygyryp ýörmäň. Özüň bil. Biz näme üçin bilmeli diýýär? Kapyr diýip gygyrmak üçin diýemizok, oglanlar. Jar çekmek üçin diýemizok. Özümiz ýaşaşmak üçin bilmeli diýdik-ä, ýaşaşmak üçin bilýäris. Emma jar çekip, ony öldürmeli kim? Kazy. Düşündiňmi? Sen bir adam, bir müşrik. Aslynda müşrik kim? Öldürilmelimi, öldürilmeli däl. Öldürilmeli. Gany halal. Gyzy gyrnak maly olja dogry dämi? Ana bu zatlary etjek bolsa hökman hüjjet inmeli. Bir müşrigi öldürjek bolsa ganyny halal edip, gyzyny gyrnak edip malyny aljak bolsak hökman hüjjet ýeten bolmaly. Düşündiňmi? Emma hüjjet ýetmedi bir adama müşrik gezip ýör. Men özüm şony müşrik saýmaly. Müşrik bilen gatnaşma gatnaşmaly. Emma gidip öldürjek bolsaň näme? Ýani hökümet dereje diňe sen baryp öldür bileňak. Yslam hökümedi bar, kazyýet bar, müfti bar, düşündiňmi? Kazy fetwa çykarjak bolsa, gidiň şo müşrik obasyny öldüriň. Gany gyrnana, gyzy gyrnak, maly halal, düşündiňmi? Gany olja, gany halal, jany olja. Ana, buňa baryp, hä, alymlar tarapyndan hüjjet ýetirilip, delil aýdylyp neme edilýänçä, öldürilmeklik gany halal, maly halal o edene. Şoň üçin köpüsiniň düşünmeýän zady näme? Şeýhul-Yslam ibn Teýmiýe, Muhammet ibn Abdul-Wahhab rahimehullah, Ibnul Gaýym rahimehumullah näme? Hüjjet ýetmese käfir diýemez ak diýara. Ine hüjjet ýetmese öldürilmege hakly gany halal olja halana şoň ala kapyr diýemez ak diýe. Şony göz öňe tutýarlar. Emma şular hüjjet ýetmese käfir diýemez ak diýen sözi ba Ibn Teýmiýede diýe, Ibnül Kaýýymam diýe, Muhammet Ibn Abdyl Wehhäbem diýe, menem diýýän, hemme yslam ulemalaram diýe. Hüjjet ýetmese kapyr diýemez ak. Näil kapyr diýemez ak? Öň ýeten baryp, öldürip, malyny alyp, gyzyny alyp öň galak däl. Düşündiňmi? Yslam hökümedi bar bolsa, kazyýeti bar bolsa, düşündiňmi? Bir adam şirk etýän bolsa, näme? Bar, öldüriberiň, ganyny alyryň diýibilemzok. Tä kazyýete ýetmeli. Kazyýet barmaly, hüjjet indirmeli. Hüjjet ýetirilmese, şolaň gany halal bolan, jany halal bolan kapyr diýemizok. Düşündiňmi? Kapyr diýemizok, ine küfür aýyrdykmy? Ýok, ýaňky suratdaky kapyr diýemizok. Ibn Teýmiýäňem, Ibn Kaýymyňam, Muhammed ibn Abdülwehhab rahimahullaň, hemme ulamalaryň myrady şeýle. Şonuň üçin biz bir adamyň hüjjetini ýetirdik, dogry dälmi? Sen ýetirdiň. Ýöne yslam hökümet ýok, kazyýet ýok. Özüň bil, boldy. Düşündiňmi? Muslimlerim gassap bolsa, aýt şuň etini iýmäň diý. Gyz bermäň, gyz almaň diý. Düşündiňmi? Ýa-da ýöke özüň gezme. Özüň bil. Kapyrlaň gatnaşyň ýalak gatnaş. Emma kazyýet barmy? Näme? Şol hüjjet indi näme? Alymlar hüjjet getirenden soň gaýtmasa-da näme? Alymlaryň hem öldürmäne haky ýok. Şuny alymlar hüjjet getirýär. Alymlar müşrik şu diýýär. Hüjjet getirenden soň gaýtmady diýip kazyýete aýtýar. Ondan kazyýet gidip näme etýär? Garşysyna jihad etýär. Düşündiňmi? Şo doly hüjjet getirilmese, hüjjet getirilenden soň hem kazy, müfti näme karar çykarmaly gidip şolary öldürmeli diýip. Şu karar çykarylmasa, alymlar tarapyndan hüjjet getirilmese baryp Bir müşrigi öldürmäne, malyny almana, zadyna näme biziň hakymyz ýok. Emma beýleki meselelerde, towhid-şirk däl aşaky meselelerde öňi ýeten kellesini goşmaly däl. Düşündiňmi? Şoň diýýänleriň küfürdigini bilseňem, sen näme diýýäň? Käfir diýmeýäň. Ýöne yzynda okama. Düşündiňmi? Yzynda okama, namaz okama. Damak çalsa iýme. Düşündiňmi? Hem küfür hereket etýär, küfür sözleýär. Emma ýaňky towhid-şirk meselesinde näme?